بوك تو كاوسب تسد تفدست السادم تفدست السادم كم سنتان سي سيوزي چتري سيوزي چتري เขาหลับ ทั้งที่โทรทัศน์เปิดอยู่ Той заспа, въпреки че телевизорът работеше. Той заспа, въпреки че телевизорът работеше. เขายังอยู่ทั้งที่ดึกแล้ว Той остана още, въпреки че вече беше късно той остана още, въпреки че вече беше късно. раунат калел. Той не дойде, въпреки че се бяхме уговорили. Той не дойде, въпреки че се бяхме уговорили. го лап. Телевизорът работеше… Въпреки това той заспа. Телевизорът работеше. Въпреки това той заспа. янг ю. Вече беше късно. Въпреки това той остана още. Вече беше късно. Въпреки това, той остана още. เรานัดกันแล้ว ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่มา Ние се бяхме уговорили. Въпреки това, той не дойде. Ние се бяхме уговорили. Въпреки това, той не дойде. ทั้งๆทที่เขาไม่มีใบขับขี่ เขาก็ขับรถ Въпреки, че няма шофьорска книжка, той кара кола. Въпреки, че няма шофьорска книжка, той кара кола. ถึงแม้ถนนลื่น เขาก็ขับรถเร็ว Въпреки, че пътят е хлъзгав, той кара бързо. Въпреки, че пътят е хлъзгав, той кара бързо. เขาขี่จักรยานทั้งๆทที่เขาเมา Въпреки, че е пиян, той кара велосипед. Въпреки, че е пиян, той кара велосипед. เขาไม่มีใบขับขี่ แล้วยังขับรถ Той няма шофьорска книжка, въпреки това той кара кола. Той няма шофьорска книжка, въпреки това той кара кола. ทั้งทั้งที่ถนนลื่นเขาก็ยังขับรถเร็ว Пътят е хлъзгав. Въпреки това, той кара бързо. Пътят е хлъзгав. Въпреки това, той кара бързо. Кау мау, т ต่เขาก็ยังขี่จักร Той е пиян. Въпреки това, той кара велосипед. Той е пиян. Въпреки това, той кара велосипед. т ธอหางานไม่ได ถึงแม้ว่าเธอจะจบมหาวิทยาลัย Тя не си намира работа, въпреки че е следвала. Тя не си намира работа, въпреки че е следвала. เธอไม่ไปหาหมอ ถึงแม้ว่าเธอจะมีอาการเจ็บปวดก็ตาม Тя не отива на лекар. въпреки че има болки. Тя не отива на лекар, въпреки че има болки. เธอซื้อรถ там. Тя си купува кола, въпреки че няма пари. Тя си купува кола, въпреки че няма пари. เธอจบมหาวิทยาลัยแล้ว แต่เธอก็หางานไม่ได้ Тя е следвала. Въпреки това, тя не си намира работно място. Тя е следвала. Въпреки това, тя не си намира работно място. เธอมีอาการเจ็บปวด แต่เธอก็ไม่ไปหาหมอ Тя има болки. Въпреки това, тя не отива на лекар. Тя има болки. Въпреки това, тя не отива на лекар. Тя няма пари. Въпреки това, тя си купува кола. Тя няма пари. Въпреки това, тя си купува кола.